Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli u još jednu emisiju eh, o civilnom društvu Sektor 3. Moram eh, pozdraviti svoje goste iz sportskog motokluba Karlovac, eh, to su Darko Černugelj, predsjednik kluba. Dobro večer. večer. I gospodin Hrvoje Mašinović, dopredsjednik kluba. Dobro večer. E, negdje za ovaj, ovaj vikend vi imate jedan vaš važan događaj, utrku o kojoj ćemo pričati ovako malo kasnije tijekom emisije. Evo, danas nemamo anketu koju inače imamo redovitu u emisijama, a zbog čega? Evo, moja kolegica Sara i krenula je raditi anketu među svojim tako mladim kolegama. Dakle, niko od mladih motorista nije htio pričati o tome kako se opće štiti, kako vozi motor i tako dalje. To je izgleda tak nekako ono bauk pitanje, problem, sve više motorista na cesti, dosta ih stradava, zbog čega mladi motoristi ne žele pričati o sigurnosti. Pa gledajte, ako se sjetim nekakvog svog prošlog vremena, znači vremena kad sam imao možda 15, 16, 18 ili recimo 20 godina, a to je bilo zaista jako davno, neću otkriti ovaj, kada, jel? E, činjenica je da mladi ljudi krenu u svijet motora radi toga što misle da će se više dopada djevojkama, radi nekakvog osjećaja brzine, nekakvog adrenalina, misle da će biti malo važniji u društvu i ono što je žalosno, e, to je da mladi ljudi u tom nastojanju, znači da budu što zapaženiji na cestama, izvode razno razne vratolomije, na taj način dovađaju u opasnost sebe, a što je najgore i druge sudionike u prometu. E, upravo iz toga razloga e, mi smo od 2006. godine, koja je bila vrlo, vrlo loša, da tako kažem, za motoriste Karlovca i Karlovačke županije, u suradnji sa policijskom upravom Karlovačkom organizirali tečaj školu sigurne vožnje. Naime, e, ono što smo htjeli, htjeli smo da te mlade ljude znači e, na bilo koji način privolimo da svoje vratolomije na cesti zamijene sa jednim aktivnim sudjelovanjem u motosportu. Na taj način se dokažu e, među ljudima znači koji jako dobro voze motocikle, na taj način se dokažu sebi kao jedincu, pojedincu, e, kao jedinki, a isto tako da se dokažu znači i svojim sugrađanima, a pri tome istovremeno i pridonesu boljitku, e, odnosno razvoju motosporta u našem gradu. U tom trenutku 2006. godine e, u Karlovcu znači postojalo nešto motorista koji su vozili za nekakve druge klubove. Nažalost i dan danas još uvijek imamo jako puno Karlovčana koji su jako uspješni u motosportu Međutim, oni su radi financijske situacije tamo negdje voze za nekakve druge klubove. Mi koji smo se odrekli nekakvih financijskih sredstava, sredstava da tako kažem, koji smo bili na krilima tog lokal patriotizma i koji smo htjeli pronesti ipak ime našeg grada, osnovali smo taj sportski motoklub Karlovac. Znači koje je to bilo? 2006. E, godine? 2006. godine smo osnovani, registrirani smo 17.1.2007. godine, znači službeno dok su se proveli ti papiri i znači nastojimo upravo boriti se protiv ovoga što ste vi sada rekli, znači protiv divljanja na prometnicama, a kako ne bi dovodili i nedužne znači naše sugrađane e, u opasnost, a isto tako smatramo da eh, mlad čovjek daleko puno više vrijedi ukoliko napravi nekakav rezultat na sportskom planu nego ukoliko se pokaže bez kacige vozeći na korzu na zadnjem i tako dalje tako dalje. Kakav je bio odaziv eh, mladih eh, vozača na ovu vašu akciju, tu školu sigurne vožnje? Pa evo, na samo iznenađenje to kad smo krenuli, odaziv je bio solidan. Čak je bilo iznenađenja i mi smo uspjeli ajmo reći, od običnih motociklista, dječaka sa ulice, od skutera, srednjih motora pa do onih erova, kako bi rekli, uspjeli smo složiti jednu solidnu ekipicu, e, smo se u HMS, prijavili smo se za trke i krenuli smo u sezonu. Na živo čudo, na iznenađenje svih, e, možemo reći da smo završili kao vice prvaci, a što će ujedino ovdje sa mnom je gospodin Darko Černogelj, predsjednik kluba, on je i voditelj motorelija, znači on je u toj sekciji znači s tim dečkima uspješno radio i uspio je doći na mjesto vice Hrvatske u prvoj godini. A sad možemo malo e, i predstaviti sam klub. Dakle, osnovani ste 2006. registrirane 2007. prilično novi klub što se tiče e, motorističkih e, klubova u Karlovcu, a s druge strane vi niste mladi, dakle niste čim ste kupili prvi motor, osnovali klub, već imate neko iskustvo vožnje? Ja se družim sa motorima nekakvih 25 godina ili koju više. Što se tiče e, samog kluba, e, mi smo dosta dugo u motorima. Napomenuo sam, e, nastupali smo isto tako i prije. Bavili smo se određenim granama motosporta, ali nažalost, eto, vozili smo za druge klubove, konkretno ja za prvi Hrvatski motoklub u Zagrebu, s obzirom da u Karlu Karlovcu nije bilo znači kluba e, za koji bi mogao nastupati u tome. postoje dvije sekcije e, trenutno, znači sekcija za motoreli, ljudi koji voze motoreli i sekcija za cestovne moto utrke. Što se tiče e, sekcije za motoreli, ona direktno znači dolazi iz škole sigurne vožnje i izuzetno sam ponosan što je dio mladih ljudi prepoznao to kao jednu zaista atraktivnu granu motosporta. Izuzetno sam ponosan na e, klubski naslov vice prvaka države koji smo osvojili u svojoj prvo, prvoj godini djelovanja, to je bilo prošle godine. Mislim da ćemo ove godine minimalno ponoviti taj uspjeh nakon ove dvije trke koje nam predstoje. I što se tiče pojedinačnog, kao klub osvojili smo jedan naslov prvaka, četiri naslova vice prvaka, imali smo dvojicu treće plasiranih. To sve skupo u prvaci Hrvatske. Da, da, prvaci Hrvatske, tako je. E, tako da u principu e, sve se to dešavalo kroz pet kategorija. Mi, znači jedna kategorija u tom motosportu što se tiče motorelija nije bila, a da nije bio Karločan na pobjedničkom postolju. Možeš malo opisati u biti šta to je e, motor rally? Evo za slušatelje koji ne znaju šta je motor rally, šta su cestovne utrke? E, motor su vam e, utrke vrlo specifične koje se voze u većini slučajeva sa serijskim motociklima. E, mogu biti skuteri, naravno svi se oni takmiče u svojoj kategoriji zavisno od kubikaže i od mjenjača i e, specifično je to da nije klasična utrka gdje su znači svi natjecatelji na stazi odjednom, nego se radi o natjecanju koje bi najlakše usporedio sa skijanjem, konkretno sa slalomom u skijanju, znači gdje ste vi sami na stazi, imate zadanu stazu i trebate je proći u što kraćem vremenu. Staza sama je kombinacija brzih i sporih dijelova, znači kombinacija naglog dodavanja gasa, naglog kočenja, izvođenja raznih elemenata, znači krugova, osmica, dvostruki prolaza, prolazak preko klacka lice daske i tako dalje i vrlo je atraktivna kada je čovjek malo bolje upozna jer se dešava da takozvani nekakvi race motori, aerovi lete ono po 3-4 metra kroz zrak tako da to je malo, malo neuobičajeno i ono što je e, nama izuzetan pokazatelj to je da nijedan e, učesnik znači našu motoreliju nije imao protekle godine nijedan e, prometni udes. To znači da apsolutno pridonosi njihovom znanju, vještini i na kraju krajeva sigurnosti na cesti. To je toliko motorelija. što... Prve godine od 2006. godine skupili smo se, dogovorili određene određeni članovi kluba su već imali posjedovali motore. Imali smo jednog iskusnog vozača Darija Pavelića, znači vlasnika KMS Karlovac kao Sakija. Skupili smo se izvodili licence, kao što sam rekao, prijavili se i krenuli na trku prvenstva Hrvatske. Vozili smo prošle godine, se je vozilo sedam trka, mi smo izvezli svih sedam trka i kao klub od prošle godine 12 klubova, završili, smo na šestom mjestu, prve godine i to je jako, jako veliki uspjeh. Znači pojaviti se na jednu naj, naj, najveću scenu, voziti cestovne moto utrke prvenstva Hrvatske, pojaviti se, odvesti sve trke uspješno i iako nam baš po njemu 2006. nije bilo uspješno, je doživio jednu veliku havariju na grobniku. Prilikom testiranja motocikla je čak imao veliki udes, te se jako uzlijedio Čim je sve prošlo, vratio se na pistu. Uz njega su još vozili Janko Francisković, znači iz Karlovca, i Karim Babić. Ove godine se uključuje Karim Babić. A znači ova e, staza, to je u biti cestovne utrke i staza su u biti isto ili? CMU, cestovne moto utrke, to su, ajmo reći, staza. Mi u Hrvatskoj samo imamo jednu stazu ili groblje. E, prošle godine se, se vozila još dve gradske utrke, Bjelovar i Križevci. I vozili su se po pravilniku Hrvatskog motosaveza i još dvije trke, znači da bi bilo sedam, jedna se vozila Hungarling Mađarska, jedna se vozila isto Mađarskom na Panonija ringu. Znači to su recimo službene trke. Ove godine, znači za, evo mogu reći sezona 2008. je gotova. Uspješno mogu reći da smo uspjeli zatvoriti sezonu. Evo recimo ja kao voditelj te sekcije imao sam u planu da bi naša mi mali, kao mali klub sa četiri člana svoja uspjeli osvojiti čak popet se na postolje treće mjesto ali eto, sport je sport, štoperica je štoperica i od 16 klubova iz cijele Hrvatske završili smo četvrti. Znači, ove godine se nije vozio samo Bjelovar. Jedna trka je bila manje za razliku od prošle godine. No to je prilično dobar uspjeh obzirom da gledamo da, je klub koliko? Dvije godine tek star. Dvije godine, Da, da dobro, e, vozači su daleko iskusniji od ovoga. Karlovac je u biti imao kroz cijelu nekako e, zadnjih nekakvih 50 godina imao je dosta značajnih motorista. Mlađi ovi slušatelji se sigurno ne sjećaju, ali sigurno im nije nepoznato ime primjer Lene Šoštarića, Željka Zorića, Drmeša i tako dalje. E, ono što je nama u cilju, ja ponavljam, ja se stalno vraćam i mogu biti dosadan i vama slušateljima i tako dalje, ali naša želja je da zaista svi Karlovčani stanu pod kapu jednog kluba i da svi Karlovčani voze za boje Karlovca. Kad bi se svi Karlovčani znači skupili, mogu reći da bi e, jedan klub uz jednu pomoć i gradskih vlasti i Karlovske športske zajednice i zajednice športova Karlovačke županije i zajednice motociklista Karlovačke županije i tako dalje. Znači ima tu prostora, postoje tu institucije koje mogu nešto učiniti samo je e, znači stvar na nama vozačima da li želimo, da li smo spremni u početku dati nešto od sebe, znači raditi nešto doslovno badava dok nas ne prepoznaju. Motošport kao pa motošport je izuzetno skup sport i mislim da su tu izuzetno velika odricanja. U Hrvatskoj, nažalost, je situacija takva da je direktno znači taj sport vezan uz ekonomsku situaciju za koju svi znamo da nije bajna, prema tome ni u ovoj našoj grani ne može biti bajna sjajno, Jel? E, bez obzira koliko god da se dobiva, nikad se ne može pokriti niti 10% troškova koji jedan motorist takmičar ima tokom sezone. Znači troškovi sezone govorim o cestovnim moto utrkama, ne računajući nabavu motora, ne računajući znači rizik nekakav otpada, znači i tako dalje. Računamo samo gume, benzin, startnine, obavezno osiguranje, članarina HMS e, i tako dalje. E, po našim računicama, odnosno troškovniku, zavisi od vozača, iznosi između 80 i 100 tisuća kuna. To je sezona. dotakli smo se ovih troškova koji su e, zaista veliki. Evo rekli ste da bez same kupovine motora već ste po sezoni na nekakvih 80 tisuća kuna minimalno po vozaču. Toliko košta sezona po vozaču, znači oni čisti troškovi ukoliko uračunamo znači potrošni materijali, sve one obveze koje imaju prema organizatoru i prema HMS-u kao krovnoj instituciji. E, sve te troškove u principu i u praksi vozači snose sami. E, ono što klub dobije, klub izlazi u susret na taj način da im podigne licence i da ukoliko smogne sredstava, a do sada smo to uspjevali plati, znači godišnje obavezno osiguranje koje, koje je obavezno da bi uopće mogli nastupiti na natjecanje Da bi uopće mogli zaći dakle, na staze, da, na natjecanje i tako dalje. A koliko recimo je cijena jednog sportskog motora. Dakle, govorimo o ovoj cestovnoj utrci. To pretpostavljam da su nekakvi malo drugačiji da, stroje. gledajte, što se tiče motor tu su, znači, obični motori koji se mogu kretati, znači od nekakvih 15.000 kuna pa do nekakvih 70 80000 kuna po vozilu. Što se tiče cestovnih, znači moto utrka, e, cijena motora zavisi naravno koja je klasa, da li je klasa 600 ili 1000, ali se cijena motora kreće znači od 75 do 100 tisuća kuna, s time da sama njihova priprema e, je puta dva. Znači ukoliko je motor 75 tisuća kuna, priprema tog motora za stazu košta još minimalno 75 tisuća. Znači to je dvostruka cijena motora koja je tu znači i nažalost taj motor u većini slučajeva nije u stanju bez nekakvih zahvata malo većih izdržati tu cijelu sezonu. Tu treba dodati znači još nekakve radove na samom motoru u iznosu od cirka 15 do 20 kuna minimalno tokom sezone. I e onda dolaze velim svi oni troškovi gume, gorivo, putovanja, startnine i tako dalje i tako dalje. To znamo sad sa ovih e, velikih utrka leću znatno sponzori. Kako je kod vas situacija sa sponzorima, odnosno donatorima, e, sportskim savezom, odnosno motosavezom? E... Pa gledajte, mi smo svjesni da ekonomska situacija u našem gradu i županiji nije bajna i mi smo isto tako krenuli u ovaj projekat sportskog motokluba Karlovac svjesni da ćemo najveći dio tih troškova podnositi sami. E, odrekli smo se toga, velim zov tog lokal patriotizma, ta ljubav prema našem gradu bila je jača od nekakve te financijske olakotne znači situacije ono što je nama važno je da nastupamo pod bojama našeg grada, a moram isto tako reći da što se tiče e, Karlovske športske zajednice da nas prepoznaju, da cijene naše rezultate, a vjerujem isto tako da će nam sigurno u skladu sa svojim mogućnostima pomoći u budućnosti. Ono što moram zahvaliti, moram zahvaliti gradu Karlovcu. Isto tako htio bi zahvaliti E, uredu gospodina Jakšića, a na čim natječaju smo isto dobili nekakva sredstva koja su nam pomagla znači da i ove godine organiziramo i završimo školu sigurne vožnje, a bez kojih sredstava sigurno to ne bi bili u mogućnosti. Isto tako, e, volio bi, htio bi zahvaliti kad sam već u toj prilici Oldtimer klubu Karlovac, koji nam eto za ovo natjecanje koje organiziramo u nedjelju izlazi sa licenciranim sucima E, potpuno volonterski, znači koji će nam odraditi to besplatno jer su nas suci iz Zagreba tražili znatna znači sredstva za to, znači to smo uspjeli dobiti badava, no iznad svega bi volio i zahvaliti udruzi branitelja motorista Kroacija s kojima imamo izuzetnu, izuzetnu suradnju koji nam jako pomažu oko organizacije same utrke i koji su nam, da tako kažem, izuzetno velika moralna podrška u svim ovim projektima i zahvalni smo im jer smo pronašli jednu veliku skupinu ljudi znači koji se sviđaju naši projekti, koji te projekte podržavaju, koji u tim projekti, projektima žele participirati, znači e, žele biti dio njih, žele dati svoj obav. Evo ja im se ovim putem najljepše zahvaljujem. No, znamo tako iz povijesti Amerika i Velika Britanija bili su nakon drugog svjetskog rata dosta njihovih branitelja je se organiziralo i tu dalje nastavili su, odnosno počeli su voziti motore. Da. E, pa izgleda da je tako slična situacija i ovdje kod nas. Je, je. Gledajte, e, udruga branitelja motorista je e, vrlo specifična skupina. Sama, o samoj udruzi vjerovatno bi više mogli reći njihov predsjednik, dopredsjednik, tajnik i njihovo vodstvo. Međutim, ono što bi ja rekao, cijela ideja je fantastična iz nekoliko razloga. Prvo, e, to su ljudi u specifičnoj situaciji, e, nerijetko, e, nažalost, stradalnici domovinskog rata na ovaj ili onaj način, znači na način materijalni, da li su ostali bez ičega ili su ostali bez zdravlja i tako dalje. I to su ljudi koji se kroz jedno neobavezno druženje, kao što je vožnja motora, zajedničko putovanje i tako dalje, najbolje razumiju. Znači, da bi vas neko mogao razumjeti, on mora biti u situaciji istoj kako ste i vi, onda svi možete o tome nečem razgovarati. Glavni ciljevi, e, znači zašto je ta udruga osnovana, su znači čuvanje spomena na domovinski rat, isto tako e, obilaženje bojišta, odavanje počasti, prisjećanje na nekakve trenutke i tako dalje. Međutim, ono na čemu sam im ja kao predsjednik sportskog motokluba Karlovac izuzetno zahvalan, to je da su oni prepoznali e, jednu našu želju, jedan naš trud i rad e, kojim želimo mlade znači usmjeriti ka tom sportu, izvući ih sa ulica, želimo napraviti jednostavno da ne stvaramo problematične mlade ljude na cesti, mi želimo od njih stvoriti uspješne sportaše. Ja se zahvaljujem udruzi branitelja motorista što su u svim segmentima prepoznali znači taj naš rad, što nas u tome svemu podržavaju i iznad svega nam i fizički pomažu. Znači svi njihovi članovi tu participiraju, apsolutno dolaze, spremni su odraditi mnoge stvari. E, znači borili su se za ovu državu u ratu, a vidim da im je do našeg grada, županije i svih stanovnika stalo i u miru. Kakva je situacija na međunarodnoj sceni? Rekli smo da ste četvrti u Hrvatskoj. Kako na toj međunarodnoj sceni gdje je, gdje je cijela ta konkurencija znatno jača nego ovdje? Pa evo, e, kao sportski motoklub e, i znači uspjeli smo, znači kao što kažem zbog financijskih sredstava, zbog e, najviše financija pojedini vozači su si dali truda da svake sezone odvezu koju službenu trku prvenstva Europe i da odvezu službene trke znači, znači Alpe Adria. Znači to su međunarodne trke i da odvezu sve trke prvenstva Hrvatske. I kako vam ono e, na toj međunarodnoj sceni? Kako, kako pa to recimo na međunarodnoj sceni trka Alpe Adria starta vam po 35, 38 do 40 vozača, oni uredno zarušavaju, evo tako je bilo prošle i prepošle godine, 15. 16. 22. mjesto. Tu zadovoljni s tim uspjehom? A pa normalno, uz, tako, uz, e, moguća sredstva i ono što si mi možemo preuštiti, normalno smo zadovoljni. Alpe Adria to voze, e, samo da podsjetimo. Alpe Adria znači Austrija, Švicarska, Mađarska, Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Italija, najviše vozača iz Italije, oni najviše kod Čehoslovačka i tako. have seen a dream. Can I take you out to dinner? Someplace where we can be alone. Can I take you out to dinner? Be alone. Then when the time is right, darling. mãe sunny honey. Love to be a honeycomb. You're as sweet as honey, honey. dreaming Ne smijemo nikako zaboraviti najaviti predstojeću utrku. O čemu se radi uopće? Ovako, radi se o znači pretposljednjoj e, utrci u Motoriliju za prvenstvo države e, koja će se održati 21. sa početkom u 10.30 sati na poligonu Šrca Korana, znači na parkingu kod stadiona poznatim kao mjestu gdje se održavaju dani piva. E, pozivamo znači sve zainteresirane, sve simpatizere, sve ljubitelja, sve, ljubitelje svega što e, vozi na dva kotača, isto kao i sve one koji to nisu, a koji možda nakon toga postanu ljubitelji toga. E, htjeli bi upoznati znači, naše ljude sa disciplinom motoreli. Usto mi u toj disciplini mogu slobodno reći imamo u određenim klasama i favorite da ne imenujem sada, da ne urečem. Imamo dva konkurenta koja bi trebali ove sezone osvojiti naslov prvaka, a isto tako mislim da će tu biti još nekolicina koja će biti sigurno na pobjedničkom postolju e, u konačnici u generalnom poretku na kraju sezone. E, isto tako imat ćemo tu i nekoliko novih vozača koji su proistekli znači, iz ovogodišnje škole sigurne vožnje i kojima će to biti e, prvi nastup službeno na nekakvoj znači moto utrci za prvenstvo Hrvatske i njihova prilika da vide što su tokom ovog ljeta naučili, kako su savladali tehniku vožnje i na kraju krajeva e, jedno iskustvo više i prilika da se odmjere sa trenutno najboljim vozačima, znači motorelija u državi. Pa ukoliko budu zadovoljni, ukoliko im se to zaista skroz vidi, ovaj njihov nastup, klub im je izvadio licence, znači klub ih je počastio, na taj način e, im odao priznanje za, to, za taj tečaj koji su završili. Omogućit će im znači da se takmiče i iduće godine ukoliko se nađu to. onima koji se žele na bilo koji način uključiti u motosport u vidu sudaca za bilo koji znači vid natjecanja e, Isto tako pozivamo, nama trebaju i takvi ljudi znači, koji se žele osposobiti za bilo kakve funkcije vezano uz motosport Takvi ljudi su nam izuzetno dragocjeni i mi ih pozivamo da nam se pridruže. Znači nismo samo klub vozača, nego svih praktički ljubitelja motociklizma. Koliko motorista očekujete, dakle, pa gledajte, vozača? <clears throat> Bit ću iskren s obzirom da se radi o pretposljednjoj e, utrci sezone. Posljednja je u Pakracu tjedan dana poslije toga. E, tu se situacija dosta već rasplela. U principu, e, s obzirom na samu cijenu startnine, osiguranja, putovanja i tako dalje, e, nažalost iskustvo je da kako se sezona bliži kraju, motoristi znači koji nemaju šanse za visoki plasman, znači među recimo prvih 4-5, lagano odustaju od sezone. U početku voze svi, onda kako se gube teoretske šanse, onda oni koji nemaju tu priliku iznalaze nekakva razno razna opravdanja što je normalno jel, za nedolazak. No međutim, e, bez obzira na to e, doći će svi oni koji se bore za visoki plasman. Znači, da li će to biti 4, 5, 6 motora u klasi, nije bitno, to će biti oni šest najboljih, sasvim sigurno. E, ukupan broj ja procjenjujem da bi trebao biti negdje oko 30-35 vozača. Pripremate li kakav off program? Osim glazbe sa razglasa nismo spremili nikakvu drugu glazbu, ovo je ipak takmičenje za prvenstvo Hrvatske, moramo to držati na tom nekakvom službenom nivou. Što se tiče ostaloga, naravno mi ćemo omogućiti svim gledateljima, znači koji dođu na dva kotača, da se okušaju na potpuno istoj stazi gdje će im potpuno ista mjerna služba mjeriti vrijeme. Da će, mi smo znači, nazvat ću to vozači amateri, ako nismo ni mi profesionalci, e, znači oni će moći pokušati to odvoziti, odvoziti isto tako za prvo troje prvoplasiranih imat ćemo izuzetno vrijede i lijepe, lijepe, lijepe nagrade. Mislim da će im to biti jako lijepa uspomena. Ok, ok, baš, baš sad skroz pri kraju. E, imate li još ovako planovi za zimu? Pa mi ovako, mi tokom zime isto tako ne prestajemo sa aktivnostima. Osim pripreme znači motocikala za sljedeću sezonu, mi tokom zime e, se više baziramo na tehničkim radionicama gdje u suradnji sa firmom KMS i gospodinom Darijom Pavelićem koji je ujedno naš vozač i mehaničar e, organiziramo rad, tehničku radionu u kojoj članovi kluba znači e, doslovno uče o svojim motorima, e, sami ih popravljaju, rade, rade nekakve servise, upoznaju se s nekakvim osnovama, tako da nam to osim jednog ugodnog i lijepog zimskog druženja dođe i kao nekakav poticaj na kraju krajeva i smanjenje troškova koji su zaista veliki jer on sve ono što uradiš sam ne moraš platiti nekome drugome i još jednom želim zahvaliti tvrtki KMS i Dariju Paveliću što nam je omogućio to. Ok, evo samo za kraj još kako se može doći do vas, dakle nekakav kontakt, telefon, web, e, mail. Evo ja ću dati svoj osobni broj mobitela, mogu mi se javiti ili mogu doći osobno znači u nedjelju, a mogu doći i sve ove dane tokom popodnevnih sati od 5 sati nadalje na znači mjesto gdje se održavaju dani piva na Šrce Korana, tamo će nas naći u treninzima za predstojeću utrku u nedjelju. Inače broj mobitela na koji me mogu dobiti e, stalno je 098 96 96 900. Evo ponovit ću još jednom 098 96 96 900. Mogu me zvati 0 do 24, ako spavam, evo telefon je daleko od mene, ne mogu me probuditi sigurno. Ja vam se zahvaljujem u ime Sportskog motokluba Karlovac, zahvaljujem se na pozivu u vašu cijenjenu emisiju i pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog radio Karlovca. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje, dakle u našem redovnom terminu utorkom od 20 sati. Ko ne stigne može poslušati na web stranicama udruge domaći, dakle domaći.hr i evo da ne zaboravim samo zahvaliti se našim donatorima, nacionalnoj zakladi za E, razvoj civilnog društva koja financira ovaj projekt. Dečki, još jednom hvala. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Poštovani slušatelji, lako noć.